би нарын нөгөө тэр сүмийн ямар нэг а онцгой юм байх та ингээ мессеж явуулдаг юм а тий та нараа мессеж авдаг тий ихвчлэн хариу ер нь огтгүй гинэ тий хари 어저께 들 신파들 이런 기회를 олон хүмүүс хариу өгсөн гэж байгаа. За тэгээ аа хүмүүс маш сонирхолж байна гэж. Тэгээ би чигээр оныгоогоор хэлсэн шүү. Үнэнгээрээс 아 арийн мэдгүй сэтгэлээсээ тэгсэн байх уу? Фадер хоо явна гэдэг сураг явуулвал хүмүүс илүү дамжих биш үү гэж би оо уучлаарай. Тийм ээ. Тэгээд шин фадер ирэн гэсэн энэ сураг маань тий бидэнд ямар утгатай вэ? Би ч бас айгүй маш сэтгэлээр өндөр байна. Манай хүмүүс ч бас тий партигаар тий бүтүнийгээ харин хүлэн авах авах магадгүй тийм биз дээ тий харин хэл сураад илүү манай хүмүүстэй ойрхон болох тийм хугацаа жоохон хэрэгтэй байна. Тий. Тэр үртэл сайн түнд туслахыг манай хүмүүсээс хөөж байна. Тэгээд уг нь 아 манай 항월순 дээр тий 3 жилийн өмнө юм уу хайны сургуулийн хүүхдүүдтэй би нараа 조니 тэр хайрын сургуулийн 조니 캠프에 авсан байна. тэр үед 부자지 ирэх замда бараг машинда байсан хүүхдүүдээс тална ингээд татаж унсан. Та нараа тэр үеийнхээ үед ямар байсан бэ гэдгийг мэдээ хүн бас энд байгаа баха. Тэр үед багш нартай ингээд э, бузаач ирэхээр манай тий 45 хүний судалтай тэр автобусны дотор байгаа хүүхдүүдийн дундаас бараг тална татаач унсан байна. Бүгдээрээ тий бүгдээрээ гайхаад өгөн нэгээс эхлээд нэг нэгээрээ ингээд Тэгэхээр бүгд яг төгөрд тийм ээ учраас үстэй болсон юм шиг тий өнөөдөр сонссон ээлдэл дээр хашгираад тийм ээ. Тэр үед бүгд нарай өнөхөр айсан. Тий машины дотор автобусны дотор тэрийг гэвэл өнөхөр тий энэ аим шиг кино шиг ингээ болж байгаа маа. Болсон байна тий. Тэгээд бузаач ирэх ирээд а ирэх замда та барах сүмд ирэхэд зарим нь гайгүй ингээд намдсан мөртлөө хитэн хүүхдүүд нь тэр хിവэрэ жоохон тэгсэн байна яг үнэхээр ямар нэг тэр мөрийн сүнснөөс болохоор тийм асуудал гарсан уу үгүй гэдэг нь би ба сайн мэдгүй. Харин яг тодорхой байсан нь юу вэ гэвэл а бузар сүнстэй хөх бузар сүнстэй гэх зэрэг юм уу? Энэ үнэхээр нөгөө тэр сатаны яг тэр нөлөө авсан масан гэхээс энэ асуудал гарахаар ямар ч цабираар бас сонсохгүй юу хэлсэн чинь тинараа татгаалзаж яг саадуулах гэж байгаа. Хажууд байгаа хүнд өгөх бүх үг бас ингээд тэр ямар ч нөлөө өгөхгүйгээр саадуулдаг. Амар цангаа ашиглаад сүмд ороод ч бас тэгсэн байна. Тэгээд а тэр үед Фадрикийн байсан үед Фадрикийн байсан. Тэгээ Фадрикийн за сатаны хамгийн том онцлог гэдэг нь цангаа ярих ингэж хэлсэн байна. Тэр ямар утгатай вэ? Ерөнхийдөө бид нар бидний дотор яг ариун сүнсээр дүрсэн хүн мөн а сатанаас ингэ нөлөө авсан хүн энэ хоёр хүний альгаа нь сонсох гэж байгаа мó ярих гэж байгаа мó гэхээс нэрэ том яг яг яг зөв хуй зүв байна гэж ярих нь жоохон хичүү харин ерөнхийдөө онцлог нь ариун сүнсээр дүрсэн хүн илүү сонсох гэж байгаа сатанаар тийм ээ. Уруу татсан хүний хувьд нь ерөөхдөө илүү ярих гэж байна тий. Өөрийнхөө үгийг ярихээр тэгээд хажуудад юу ярьсан чинь Тэнгэр бурхан надад юу хэлсэн чи үнийгээ сонсохгүйгээр илүү өөрийнхөө тухай ярих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр Миснааг хөхт байсан хүмүүс энэ хүн, саяны хүн одоогийн байдлаар ингэ бодвол синагог гэдэг нь сүм байна тий. Энэ синагогт байсан хүмүүс бүгд бүдүүн сан өдрөөр амралтын өдрөөр юу хийхээр синагогт ирсэн юм бэ гэвэл нэгдүгээр нь сонсохор Тэнгэр бурханы үгийг сонсохор ирсэн мөн хажуугаар сурахаар ирсэн байна. Тэгээ ирсэн өдөр амралтын өдрөөр бүгд танц бид нараа шиг ингэж зөвхөн мөргөл өргөд явах юм биш Тэр өдрөөр харийн сураг хайрын сургууль ши хүүхдүүдийн ямар нэг сургаж бас байдаг байсан тийм ээ. Харин хүмүүс тэр өдрөөр Бурханы үгийг сонсоод сураад ингэж явхаар эрдэн мөртлөө өнөөдөр ирсэн энэ хүн Бурханыг өөрөө үгийг сонсохгүйгээр хашгираад бүх хүмүүс Тэнгэр Бурханы үгийг сонсохоор саадав болгосон бай. Тэгээд түүнийгээ тэд нараа тэгээд Есүс яг Есүсийн үгийг ч бас хүмүүс рүү. Ингээ яг дүллөө өгөхийг саадуулахын тулд хашгираад тгийзээ авсан. Бидний хувьд бас бодж үз. Бид нараа хажууд байгаа хүний гэрцээ байхдаа би өөр бодож фадер хоо ерөн ихвчлэн ярьдаг хүн шүү тийм ээ арахгүй. Мисаны цагаараа тий. Тэгээ сургаал хорч гэсэн чинь ямар ч байдлаар ч гэсэн чинь миний өөрийнхөө хувьд нь ихвчлэн ярих ярьдаг хүн байна тийм ээ уучлаарай. Тэгээ би өөрөө өөрийнхөө үгийг ярихгүйгээр юу хийх хүссэн юм бэ гэвэл ихээр бурханы үгийг ярддаг зүйлээс илүүтэйгээр бурханы үгийг сонсох хэрэгтэй байна. Тэгвэл миний ярьж байгаа энэ бүх зүйлийг сатанаас болохоор биш бурханаас болохоор гэдгийг та нар тодорхой би ярьж болно. Тэгвэл манай манай хаан усвийн бүх итгэгчдийн хувьд бас бодож үзье. Та нар нь бурханы үгийг нь жоохон тараа бодъё заяа. Хажууд байгаа хүмүүсийн үгийг сонсдог хүн юм уу? Эсвэл хажууд байгаа хүмүүст илүү ярьдаг хүн юм уу? Өөрийнхөө санаа мэдээж эцэгийнхэн үед хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх эрхтэй үүрэгтэй. Тэгээ буруу замаар явж байгаа хүнийг загнаад тийм ээ. Загнаах хэрэгтэй байна. Харин хажууд байгаа хүмүүс хажууд байгаа хүний үгийг сонсохгүйгээр Япон өөрийнхөө үгийг л ярих хэрэг гэвэл үүнийгээ үнэхээр би нарын эргэж үзэх ёстой байна. Өнөөдөр тодорхой үнэн гэлбэлт бужаараа сүнстэй энэ сүнс сүнснүүд нь Есүсийг таньчулсан байх хүмүүст тийм ээ. Энд аврагч байгаа. Энэ нэг агуу нэг хүн энд байгаа шүү. Та нар түүнийгээ сонс Имэрхэн маягаар Есүс таньжилсан мөртлөө Есүс дугуй бай гэсэн. Яагаад гэсэн бол би өөрөө гэсэн бол тийм ээ. Энд ямар нэг агуу их их агуу нэг хүн байгаа шүү. Та нар түүнийг хараа гэхээр тийм ээ би тийм хүн шүү гэж өөрийгөө ингээд тэлэр хийлэх боломжтой байсан мөртлөө Есүс дугуй бай. Түүнээс гар бузар сүнсийг зайлуулсан. Яагаад тэгсэн болоо? 야가도 어리고 약 일대리 히일레크 볼럼 치테베스 무르틀로 야 바타가 어자가 그 보자라 순수치기 승증 두니기 팀에 모르항 뭉베나 아고 아고 니쿵 뭉베나 에룡 아고 이 에룡 아고 니쿵 뭉베나게 되기 텐일 추스 무르틀로 야가도 예수스 두니게 적석스물래 단을 한번 벗주지 팀에 히르웨 비 니쿵 텐일 추슬른 게지 벗주지 거의 디 인드 맛이 아고 니 дуучин байгаа. Энэ хүн нэрэ талхин даяар маш алдартай дуучин туу хоолойтой нэг хүн байна гэж таньшуулахаар хүмүүс түнээс юу үзхийг хүсв? Тийм ээ туу сонсхийг хүсэн те. Хэрвээ энд нэг энэ хүн би за хэрвээ би өөрийгөө таньшуулахаараа би маш алдартай элбцэн шүү гэж Ирвэл хүмүүс надаар юу үзэх хүсэх вэ? элб үзүүлэх хүсэн штэ тий. Би өөрийнхөө хувьд нь тийм үү за тэгвэл зоосон хаана зоосон зоосон үз. Эсвэл карт байгаа мó тий үзүүлээд энийгээр тий өөрийнхөө авьяас үзүүл хүмүүс тэгэж бодно. Харин Есүс энд нэг аврагч байгаа гэж таньжуулахаар хүмүүс юу бодох? А тэгвэл энэ хүн аврагч гэсэн мө тэгвэл намайг авраач. Шуд түнд ханд тийм ээ. Ерөн Библиэлд бас ихвчлэн тэгсэн байна олон хүмүүс түнд өөрийнхөө мөрөө хүслийг үзүүлээд тавиад намайг авраач намайг авраач гэж олон хүмүүс цайвэрсэн байна. Энэ хүмүүсийн дундаас өвчтэй хүмүүс хүмүүс ч бас байсан. Энэ хүмүүсийн дундаас тийм ээ нас барсан хүн ч бас байсан. Энэ хүмүүсийн дундаас өлсч ядуу байдал дээр амьдрдаг хүн ч бас байсан. Эдгээр бүгд өөртөө хэрэгтэй зүйлийг өгөхийг Есүс хүсээд 남아의 아우라치겠지. 두네스 고이슨베. 밑에 예수신 우기 선수 생 밑에 선수 신이카더라 투니 초르갈틱 다고 투니 토샬릭 다고 엠들 핫 티르 수울레르 아우랄 데르 비나르 후르해서 오라락 빼고 하링 투니게 선수 허소문 өөрийнхөө амьдрал янзлахаас өмнө засахгүйгээр зүгээр шууд өөртөө байгаа хүслийг тавиад намайг авраач. Яагаад гэвэл хүн болгон аврал гэдэг нь ялгаатай байна. Ямар хүнд хүчтэй хүн түүний дотор түүний түүний хувьд аврал гэдэг нь энэ хүнд өвчнөөс гаргах эдгэх юм байна. Ядуу байдал дээр байгаа байнга үйлс цангаац амьдарч байгаа хүйтэн айлд амьдарч байгаа хүн хүний хувьд нь түүний түүнд аврал юу вэ? Тийм байдлаас гарах юм байна. Яг одоо шалгалтанд орох гэж байгаа хүний хувьд ямар нэг тэмцээнд орох гэж байгаа хүний хувьд аврал гэдэг нь юу вэ? Үнд тэмцэнэс тийм ээ нэгдүгээр баринд орох юм уу? Эсвэл шалгалтанд онцоох юм уу? Өөрийнхөө хувьд аврал гэдэг нь тус тусдаа хүн болгон ялгаатай байна. Та нар бодож үзээрэй. Миний хувьд хэрвээ би аврагчтай тарван гэвэл би түнээс юу асуух вэ? Юу гуйх вэ? өөрийнхөө амьдрал сайн мэдээний дагуу Есүсийн сургаалтыг дагуу өөрийнхөө өөр өөрийгөө өөрчлөгдөхөөр хичээснийхаа дараа тэр сүүлээр бурхантай яг тэр түүний бидний төлөө бэлтгэсэн зам дээр хүрэхээс өмнө зөвхөн өөрийнхөө хүслийг түнээс гуяад зөвхөн үүнийгээ хүлээн авахар хичж байгаа. Ихэс сонс. Бурхан надад яг юу гэж юу ирж байгаагаа сонсох хэрэгтэй байна. Энэ сонс гэдэг нь ямар утгатай вэ? Би өөрөөс бас бурханы үгийг сонсохоор, миний хажууд байгаа хүмүүсийн үгийг сонсохоор мөн тэгэхээр хүүхдүүд нь цэгийн үгийг бас сонсохор болно. Ихээсээ хүүхдүүдийн үгийг сонсохоор хичээцгээе. Тэгэхээр хүүхдүүд нь цэгийн үгэнд орох гэж яриахаас цэгийн үгэнд үгийг сонсохор болно. Нээжийнхээ үгийг сонсохоор хичээхээр нөгөө нээзч бас миний үгийг сонсохор болно. Бурханы үгийг сонсохор гэхээр Бурханч бас миний үгийг сонсохор болно. Мөхтийн анхаарал тавь. Байнга бидэнд тавина штэ те Бурхан. Харин ингэж сонсныхаа дараа өөрийнхөө амьдрал өөрчлөх өөрчлөгдөхний тул хичээхээр тэр сүүлээр би нараа авраа гэдэг зүйлтэй заа юу. Миний зүгээс хүссэн тийм загвартай авраа биш. Бурхан яг надаар хүссэн тэр аврал дээр би нарыг тарах боломжтой. Харин ихээс энд аврагч байгаа шүү гэхээр хүмүүс ямар ч бэлэнгүй хүмүүсийн өмнө түүнийгэ тиймэрхүү маягаар таньжуулахаар хүмүүс за тэгвэл үжил надад өгч шууд түнээс гойхөр болно тийм ээ. Тэгээд Есүс та нарын дотор байгаа хүслээр биш. Бурханы үгийг сонсоод үнэхээр түүний надаар хүсч байгаа тэр авралыг хайгаад болоорой гэдэг гэхээр бидэнд энэ үүний үүнээс саад болох бурханы үгийг сонсох хэрэг байхгүй шүү гэж саадулж байгаа энэ зүтгүүрүүдийг заяо бузар сүнснүүдийг зайлуулсан байна. Хэрвээ нэрэ би ч бас яг 100% тодорхой би үгүй гэж ярьж чадахгүй л дээ Бурханы үгийг сонсохоор би ер нь ихвчлэн ярьдаг хүн юм уу, ихвчлэн сонсдог хүн юм уу гэдэг. Уучлаарай нэрэ өнөхөр би ихвчлэн ярьдаг хүн байна. Тэгээ санаа зовж байна. Үүнийг үгүйсгэхийн тулд би өөрөө бурханаас илүү сонсох хэрэгтэй байна. Ярддаг хэмжээгээс илүүтэйгээр сонсох хэрэгтэй байна. Бурханы үгийг сонсохоор хичцгээе. Тэгээд намайг Бурхан өөр надаар хүссэн тэр замаар тагуулж явахыг, өдөр дахыг түнээс асуугаад энэ энэ 7 хоноо бас тэр түүний үгийг дагуу амьдрахын тулд хамтраа хичээцгээе.